yajibu ghasluhu haiwajibishwi kuosha vyombo vile wakadhalika alhafira allati fiha ma'un najisun na pia vile vile visima au mashimo ambayo ndani yake yamewekwa maji lakini yale maji yakawa na najisi idha tahura yatakapotaharika yale maji basi au yakatolewa yale maji, vile vyombo vile, yale masinki hayawezi kuoshwa. Wa kullu hadha, na vyote hivi, qaulun wahid fi lmadhhabi, ni kauli moja katika madhhab. Wakadhalika ala sahihi, na pia vile vile katika kauli iliyokuwa sahihi, la yajibu ghaslu ma asabahu famu kalbi saidi, haiwajibiki kuosha kilicho kufatwa na mbwa wa kuwinda yani mbwa ambaye anatumika katika uwindaji mbwa yule yuko tofauti na mbwa mwingine wa kawaida sasa mbwa yule sheria imempa mlango wa kusamehe baadhi ya mambo ndio shekhe anasema pia vile vile mbwa wa kuwinda yaliyopatwa na mdomo wake basi pia hayajibiki kuoshwa liadami amri shari' bighasli mahali dhalika kwa sababu hakuna dalili yoyote ya kisheria yenye kuja kuonyesha kwamba inawajibika kuosha sehemu hiyo ambayo mbwa wa kuwinda ameweka mdomo wake walmadhhabu na katika upande wa madhhabu ya hambali wao wanasema la budda min ghaslihi, hapana budi paoshwe sehemu ambayo mbwa ameweka mdomo wake wa kuwinda. Wa huwa dhaifu, na kauli hiyo ni kauli dhaifu. Mbwa wa kuwinda sanafahamika. Wakadhalika najasatu waljanabatu fi dakhili alain, na pia najisi na janaba kwa mtu anayekoga ndani ya macho la yajibu ghasluha haiwajibishi kuosha kwamba ukiona koga janaba basi ufungue macho pia uingize maji kwenye macho kullu hadhihi yuhkamu laha bitaharati ma'a wujudi sababi najis na vyote hivi huhukumiwa kwa tahara pamoja na kuwepo sababu ya najisi lilhikmati almadhkura kwa ile hikma iliyotajwa huku nyuma ya wepesi katika dini yetu وأما الاضطرار على بقاء النجاسة أما ولو زدت وكبكي نجسي في بدني كتك أو ثوبين أو كتك أو بقعة تكتكي هالي وكبكي نجسي كتك مينيو هايا وصحة الصلاة مع ذلك نيكسيحك كصالك kama ni kwenye nguo kama ni kwenye mwili kama ni kwenye sehemu ya ardhi pamoja na hilo fatilka mas'alatun ukhra hayo ni mas'ala mengine tarji'u ila asli sihhatil ibada yanarejea katika suala la kusihi kwa ibada ma'a faqdi shartiha al-ma'juz pamoja na kukosekana sharti lake ambalo lilikushindikana kama yati kama itakapokuja hapa katika mlango huu ambao ndio umeishia hapo, alikuwa shekhe akitufafanulia juu ya najisi nyepesi, alikuwa akitufafanulia juu ya najisi nyepesi, akasema najisi nzito athani wa amma thaqilu min alnajasat, ama najisi nzito fanajasatu kalbin, najisi nzito ni najisi ya mbwa, najisi nzito ni najisi ya mbwa huu ni mbwa wa kawaida sasa sio ule mbwa wa kuinda wama ulhiqa bihi min alkhinziri na vile vilivyokutanishwa na mbwa katika miongoni mwavyo ni nguruwe fa innahu la budda fiha min sab'i ghasalati hapana budi katika najisi hizo kuoshwa mara saba wa an yakuna ihdaha biturabi wa nahwi na mojawapo katika hayo majosho liwe la mchanga usugue kwa udongo majosho saba moja wapo katika hayo saba litakuwa ni la kusugua kwa mchanga kama amara bihi nabiyu sallallahu alayhi وعلى آله وسلم kama alivyoamrisha hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi najasati alkalbi katika najisi ya mbwa katika hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari wa Muslim riwaya yake nasema kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an tuhuru inai ahadukum ahadikum usafi wa chombo cha mmoja wenu idha walagha fihi alkalb itakapokuwa mbwa ameramba ndani yake ayaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturabi akioshe mara saba na moja wapo katika yale majosho basi liyo la mchanga wa ulhiqa wa alhaqa alulama fihi alkhinzir na wanawachuoni wakamuingiza katika kundi la mbwa huyo nguruwe liannahu sharru minhu nguruwe ni mbaya kuliko mbwa kwa hiyo nguruwe wanawachuoni wakaingiza kwamba hukumu ya nguruwe itakuwa kama hukumu ya mbwa hizi ni najisi gani ha najisi gani najisi nzito tumesoma najisi nyepesi jana ambayo ilikuwa mfano wake ni mkojo wa mtoto mdogo matapishi sawa sawa vitu vingine ambavyo mwalimu alivitaja na hii najisi ya pili ni najisi ni najisi nzito ambayo ni najisi ya nguruwe na nani na mbwa والنوع الثالث لنمنا تاتو katika hizi najisi ma siwa dhalika min an-najasat ni najisi ambazo sio hizi zilizotajwa huko nyuma ala albadani katika mwili au thawbi au katika nguo au awani au katika vyombo wanahwiha na mfano wake fala budda fiha min ziwali ainiha najisi hizi hapana budi kuondoa ile picha yake au sura yake ya najisi qawlan wahidan kwa kauli moja wa hal yushtaratu ma'a dhalika ghayruhu am la itatashartishwa kuja kuna lingine sharti pamoja na hilo au hakuna wasahihi anna najasa kauli iliyo sahihi ni kwamba najsi mata zalat ala ayi wajhin kipindi wakati wote itakapokuwa imeondolewa ile najsi wakati wote kwa namna yoyote ilivyoondolewa ka kana bi ayi muzilin na pia vile vile ikaondolewa kwa chochote ambacho kinatumika kuondolea najsi fa inna mahalla yatuhuru ile sehemu iliyokuwa na najsi inakuwa imetoharika min ghairi ihtirati adadin wala mai pasina kuweka sharti la idadi ya maji kwamba maji mwagia maji mara tatu hakuna idadi kama hiyo na wala hakuna sharti kwamba najisi lazima iondolewe na maji inaweza kuondolewa na mchanga na vitu vingine wa huwa dhahiru nusus na huo ndo uwazi wa nusus ya dalili haithu amara الشارع biizalati najasa kipindi sheria imeamrisha kwamba najisi iondolewe katika nguo iondolewe katika mwili iondolewe katika ardhi wa azalaha taratan bilma na ikaondolewa mara kwa maji wa taratan bilmashi na mara nyingine ikaondolewa najisi kwa kufutwa tu wa taratan bilistijmar na wakati mwingine ikaondolewa najisi kwa istijmar tulisema istijmar ni nini हम्म hmm? hmm? istijimari kujisafisha sehemu za siri pasina kutumia maji kutumia kitu kingine kisichokuwa maji wa bighairi dhalika na mara nyingine kwa kingine kisichokuwa hicho walam yaamuru bighasli najasati sab'a hatukuamrishwa na sheria kwamba ukiwa unaondoa najisi kama unataka kustanji basi ustanji mara saba sheria ikutuwekea idadi hiyo simeleka vizuri umepatwa na najisi kwenye mguu haujaambiwa kwamba najisi ile uoshe mara saba haijaweka idadi siwa najasatul siwa najasatil kalbi isipokuwa najisi ya mbwa yenyewe ndio imewekewa idadi na sheria sawa sawa wa kama annahu muqtada an-nusus wa shariyyah kama ambavyo zilivyo hukumu za nususi za kisheria fa innahu munasibun ghayat almunasabat munasiba zimenasibiana katika upeo wa hali ya juu wa munasaba lianna izalata najasati kwa sababu suala la kuondoa najsi min babi izalati alashya'i almahsusa limekaa katika mlango wa kuondoa vitu vinavyoonekana kwa kitu kinachoonekana unamwagia maji kikishaondoka khalas walidhalika qala alfuqahau na hivyo ndivyo wakasema wanawachuoni wa fiqhi innaha min babi turuki alladhi allati qasd izalati dhatiha mlango ambao unakusudiwa kuondoa ile dhati ya kile kitu chenyewe biqat'i an-nadhari ani muzili laha kwa kukatika mtazamo au kutazama kwa kile kinachoondolewa kwamba sasa ukikitazama haukioni tena ulipatwa najisi ya choo kubwa kwenye mguu ukaiona najisi kwenye mguu ukachukua maji ukaosha pale ikatoka tayari haujaambiwa sasa kishatoka mwagie tena mara ya pili mwagie tena na mara ya tatu hamna idadi ile bali kinachozingatiwa ni kuondoka ile kutazamwa kwa ile najisi kuonekana kwake pale ولهذا لم يشترطوا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل الآدمي na hilo walikuwekea sharti ya nia wala kitendo cha mwanadamu kwamba lazima uweke nia kuondoa najisi hamna nia فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل kama utaosha najisi pasina nia au akaosha mtu ambaye hana akili au jaa halmau fansabba alaiha ama maji tu yenyewe yamekuja yakapiga pale kwenye najisi ile yakamwagika pale katika ile najisi alafu ile najisi ikaondoka tahurat tayari ile sehemu itakuwa taharika بخلاف طهارة الحدث وكتفوتيانا أو لتفوتنا طهارة الحدث طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها طهارة الحدث ينيرني بعد أن بايو حفن بودي لزيمة ويكينية فاشترط لها الشارع من الترتيب shari sheria ikawekwa ibada hiyo katika hali ya taratibu ikawekewa utaratibu utaratibu gani walmualatu na kufuatanisha kuoga walkaifiyatu na namna ya kuosha waniyatu na nia ma yujabu an takuna ibadatun maqsuda mambo ambayo yanawajibisha sasa hiyo ni ibada yenye kukusudiwa hasa walihadha shuri'a fi hadha an-naw'i kwa hali hiyo ikawekewa sheria ya hadathi iko tofauti na sheria ya nini ya najisi sawa najisi inahitaji nia kuondoa najisi na nuiaje ukitaka kuondoa najisi ha? Eh, haina nia ni najisi wala haina idadi ya kuosha sawa sawa kinachozingatiwa ni kuondoka kwa ile nini kwa ile sura ya najisi basi peke yake ama hadathi yenyewe ina taratibu sawa sawa eh? ina ufuatanishaji ina namna yake ina nia vitu ambavyo vimeifanya iwe ni ibada makusudi aladadu kuna idadi pia watathlifu fi wudhui kuna idadi ya kuosha mara tatu katika udhu wa fil kulli na katika kukoga kuosha mwili mzima على المذهب وعلى الصحيح لا يشرع illa التثليث na katika sheria iliyokuwa sahihi zaidi ni kwamba hakuna sheria katika hadathi isipokuwa imekuja ni kuosha mara tatu ifadhat almai ala rasi tena kipindi chenyewe ni ifadhat almai ala rasi wakati wa kumwagia maji kichwani wakati mtu anakoga janaba anatakiwa kichwani amwagie maji mara ngapi mara tatu yani sehemu iliyokuja idadi ya kuosha katika kukoga ni sehemu ya kichwani peke yake na hii ni katika hadithi ya Imamu al-Bukhari na Muslim katika sifatu ghusli Rasulillah an Aisha katika kuzungumzia namna ya kukoga kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoelezea mama almu'minina Aisha radhiyallahu anha na katika hadithi hiyo mama Aisha radhiyallahu anha akasema annahu hafina ala ra'sihi thalatha hafnati Mtume sallallahu alayhi wasallama alimwagia juu ya kichwa chake machoto matatu, ama sehemu zingine ni kuosha mwili wote tu. Tuwafahamiana vizuri, na hapo tutaishia, na Allah akituwafikisha kesho tutamalizia mlango wetu. Sallallahu sallam wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam, kuna swali. Atakadiria tu kama ni bomba lile la mvua, atakadiria tu kwamba kichwani akae muda wa kusugua kichwa vizuri kabla ya kwenda kusugua sehemu zingine za mwili. Mm. Mwingine? udhu hautenguki kwa mtu kukanyaga najisi udhu unatenguka kwa mtu kutokwa na najisi ama ukiikanyaga ndio hii tulikuwa tunaisoma hapa nyuma kwamba unaosha tu iondoke ile najisi muone na wala hamna idadi ya kuosha kiosha mara moja ikaondoka basi unaendelea na taratibu zako za swala na najisi haitengui udhu unaweza kuiondoa kwa maji unaweza kuiondoa kwa karatasi unaweza kuiondoa kwa majani unaweza kuiondoa kwa mchanga kile kitakachoweza kuondolewa ile najisi basi itaondolewa na hamna idadi katika hilo isipokuwa idadi imekuja katika mambo ya hadathi naam kama mbolea mtu kutumia mbolea kinyesi cha nguruwe haina shida hmm. lakini hmm. ni vizuri kujiepusha itokee labda dharura kwamba umekosa kabisa mbolea ndio ukatumie mbolea hiyo lakini kama ziko mbolea zingine za samadi kama vile kinyesi cha ng'ombe mbuzi na wanyama wengine ni vizuri zaidi kuliko kwenda kwenye nguruwe ila ikitokea sasa ni mchanganyiko wa hivyo vinyesi, basi haina shida. Naam, najisi haimtengui mtu, najisi nzito na najisi nyepesi zote hazitengui udhu. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.